Bai, eh, bereziki populazioaren eh, aldetik, bi helburu baitira populazioaren erdia eta ezi kopuroaren eh, erdia lortu behar dira alde edo elep eh, alde, eta populazioaren aldetik, eguneko berkoita beratzi kakotx uh, eh, eh, bizpairu, tan gira, basusahiren boskarekin, barra boskatu baitute, lehen itzulean bezala, uh, alde, beraz harri gira horbiltzen, eta jaldezak egu hori onduko egunetan egun edo biak beteko dela populazioaren erdia elep alde. Bai, erikopurua da, hortan uh, sorpresak gutiago izan zen, eguneko eh, irrugoita amara pasa aldea baitzen lehen itzulean, baina eh, hor ere ondoko asteetan maia ditzu uh, inguru hortan uh, depasatuko dugu uh, erdia elep horren uh, alde. Hoitaraziz aldere ma, maiatz undarra arte badutela erriko kontseiluek boskatzeko eta behar zekain jakinen dugu susentzertan zertan giren egiten den, ala ez, baina bide egonean dela gure uh, erep Euskal Herriko elkargoa. Ogun batera gisa karabana bat antolatu ginen egizeri, uh, milaka eta milaka erritar ikusi genintuen, balakigu ez dela aski eta segitu beharko dela 2006ko amasaiek ondaja arte baita ere onduko urteetan esplikatu zuzen zer den Euskal Egi Elkargoa, Egi Elkargo bakarra, Eh, zer nolako aldaketak izanen diren eta abar, gizarteratze lan aurrendik egitekoa izanen da, bederen autetxien artean horiek baitute azken itza, bederen autetxien artean agiri da eh, gaia uh, eh, unsa pasazi direla idei bat zuproposamenak, autetxien kontseluko lanari esker, izan diren bilkura publikoei esker, bederen boskatzeko momentuan eduritzen zauku autetxiek elementu guztiak badituztela eien erabakia hartzeko.